يا بنيامين نعم أشرب جميل هل تحب القهوة نعم لا تحب القهوة جميل أنا لا أحب القهوة أنا لا أشرب القهوة البوسنية لا أحب القهوة البوسنية القهوة البوسنية بدون الغيبة بدون غيبة لا يمكن أن تشبهها Glavni sastojak bosanske kafe je ogovaranje. Oni koji pio bosansku kafu, kažeš mu, hajmo je popi za tri minute, ne može. Ne može, ono, ne može, ne može ono, za tri minute ni izgrade izaći, razumiješ. A kamo da dođemo do, do, do druge izgrade da ogovaramo i da čaši odjemo i da malo grad onaj dirnemo. Mora, to je na pol sata da ko je ušao, si noć došao kasno, izašao jutro, rano i tako te stvari, da se napravi jedan onaj dnevnik jutarnji, da se kaže šta je bilo, šta se dogodilo I ja kad sam se oženio, imao sam to, ona, žena pila kaf, ja ženi kajem, hajmo popit na brzaka. Još oni spava pola sata, nego ne gleda to film, pola sata. No kako više fajde ima. Onaj, ne može kad je to malo polako. Ma polako, ti ga pi polako, hoćeš. Ja ušao sam mjesečno škol, nisam dočkovo. Dočak nam bio isto loto. Jedan dan dođeš, ja rabbi, ne znam što ne možeš pojesti pa ovoga, pa onoga, pola one, one, one, onak nosiš onaj, onu tablju, a njima svačega ima. Drugi dan dođeš kaj jedan, kaže, onaj marmelada, jed, jedan, jedan onaj mali onaj e, mastac. Ustaneš, pa ustaneš ujutro, dođeš, ma, pa mogu pojest des komada takvi. Nisam više riskovo. Odlučio sam se da, da ne riskujem. Bolje spavati pola sata nego riskovati, dođeš, ne živciraš se u restoran, dobiješ tako nešto. I nisam to onaj, običavati, kažem ženi, bolje ovako malo se odmoriti, nego pola sata gledati Fidžan. Dobro,